Јас рекав дека денес ќе зборувам малку подолго во врска со малку повеќе во однос на она што мејатата сабота го читавме од Јован прва глава 14 до 18 стих. Поточно во врска со Христовата полнина, затоа ќе се навратиме на текстот во Јован прва глава 16 стих. И некој денеска е Иван ден, според православниот календар, за да испадне дека е 6 месеци пред Божик, роден Јован Крцетел, се зима денешниот датум. Че значи, според Грегоријанскиот календар е 7 јули, а 24. јуни, инако според јулијанскиот календар. Па добро, таман ке беше згодно да, бидеќи следните стихови, кај што застанавме од 19-тиот па надолу, се зборува за сведоството на Јован, се зборува за неговиот одговор што им го давал на испратените од Ерусалим, кој си ти, но таму ке проложи брат Борче следната сабота, така да Господ живот и здравие. Но сепак, целото ова Евангелие е на руски и хрватски јазик Евангелие според Иван, а јас сум Иван инако. Но во 60 стих Иван запишал или Јован на македонски и од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. И јас оставив за вечерва да се задржа малку повеќе на овој израз полнота. Како го разбираме овој израз полнота или полнина? Еве зборовме, зборував за бројот 7. Што значи овој број? Пример, зашто во Откровението се зборува за седум цркви, за седум духови, седум светилници, седум печати, седум, седум, седум, седум, седум. Денес е седми, седми. Седми ден во седмицата седми месец во годината. Во Библијата седа тоа означува полнота. А зошто полнота? Што значи полнота со други зборови? Како со други зборови би ја нарекле полнотата? Совршенство. Значи, нешто што е комплетно. Цело е кога има се или кога е полно до крајот, 100%. Кога нешто се полни, не би сакале да застане на 85%. Не би сакале да застане на 99%. Дори 99% ако заглави и запне, не сте задоволни. Сакаме да биде полно, да биде 100%, да биде совршено. Кога Господ се создал, за тие шест дена за кои што создавал, Библијата едноставно ни вели дека седмиот ден престанал, буквално, Тоа е значењето на еврејскиот глагол шабат, како глагол, а оттаму настанала и менката шабат, што се однесува на седмиот ден како ден за одмор. Зошто Господ престанал да создава во седмиот ден? Зошто во седмиот ден отпочинал? Не зато што бил уморен, не зато што му требала пауза, не зато што Адам и Ева биле уморни, туку зато што се било завршено. Се било комплетно. Се било совршено. Според тоа што значи совршен? Значи завршен. Комплетен. Кога купувате некој производ или ако очекувате да ви стигне понарачка, сакате да биде комплетен кога ќе дојде? Сакате да фали нешто? Како <laughs> не знам колку е тоа вистина, ама за некои купувачи на југословенски коли на времето забележувале дека во самиот старт нешто не чини, или вратата не чини, или некој штраф фали, или не знам што, а дури од некој работник во фабриката, било оставено и писмо, колку што е мојата плата, толку и твојата врата. <laughs> или, или таква е. Како купувач, како би се чувствувале? Ако бидеме на местото или во кожата на купувачот. Без оглед што какви биле проблемите на конкретните работници таму, со својата фирма. Не им се чувствувале добро. Зошто? Бидеќи сакаме комплетен производ. Но сега што значи Христовата полнина? Пред да ја прочитаме неа, на едно друго место. Да го прочитаме оној краток текст во Римјаните 11 глава. каде што апостол Павле ја споменува полнотата или полнината во еден друг контекст. Римјаните 11 глава, значи токму главата што зборува за Израел. 11 стих. Ви велам пак, зарем се сопна, значи израелците, за да паднат? Не, но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. Потоа вели, ако пак нивниот престап значи богатство за светот, и нивниот намален број богатство за незнабожците, колку повеќе ќе значи нивната полнота, подполност, вели овој превод. Кога ќе се случи според апостол Павле нивната полнота? Кога Израел ќе биде полн? тој се цитира еден стих од Исаија, каде што пред да го цитира стихот, вели 26-тиот. И така целиот Израел ќе биде спасен. Значи, полнотата на израелците, кога целиот Израел ќе се обрати кон Бога, ќе го прифати Христа за спасител. Но во истата оваа глава, апостол Павле зборува дека и влегувањето на незнабожците, значи заради таа слепотија на Израел, или на дел од Израел, представува полнота. Значи, додека не влезе полнотата на незнабожците. На кој начин и едните и другите може да бидат спасени? Јован рече, од неговата полнота примивме благодат врз благодат. Е сега, која е таа Христова полнота? Ако полнота значеше совршенство, како што заклучивте, што значи Христовата полнота. Христовото совршенство? Да, точно. Христос бил единствениот човек кој што на земјата бил совршен како човек. Тоа значи немал нито една телесна мана, но исто така бил совршен во неговиот човечки дух, во неговиот карактер, совршен во зборови, што вели неговиот полубрат, кој во зборови не греши, тој е каков човек? Совршен човек. Знаете стих, не ли? Да. Христос бил совршен. Но дали неговото совршенство се однесува само на таа човечка димензија, само на неговата човечност? Да отвориме сега во посланието до Колосијаните. И ќе прочитам еден стих што на брат Дејан Андов многу му се допаѓа овој стих. И мене ми се допаѓа. <laughs> Во самиот стих нема ништо лошо, се разбира. Бидејќи во Него, значи во Христа, благоволи Отецот да, да ја насели сета полнота. Де го споменав стикот? Значи, прва глава 19. Колосијаните, прва глава, 19 стих. Бидеќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота. И сега малку ќе се задржиме на овие зборови. Ово е многу интересно послание, посланието до колосјаните. И треба внимателно да се чита цело послание. Не е лошо да се прочита, но ако се прочита целиот контекст, целата прва и втора глава, пред да се дојде до таму 14 и 16 стих, кај што се сопнале сите протестанти, а и адвентистите се сопнале по нив, затоа што исплашени од протестантското толкување, и адвентистите донеле забрзано погрешен заклучок за тоа што значи ракописот што Христос го заковал на крстот и што значат тие сенки, споменати во 16 стих. Едноставно не е точно дека Господ го укинал Божиот закон, не е точно дека го укинал Мојсеевиот закон, не е точно дека укинал дел од законот, не е точно дека укинал било што од петокнижијето Мојсеево, бидејќи во целото ова послание, како што рекол и доктор Бакиоки своевремено, воопшто не се споменува зборот закон. И тука, еве во овој превод, напишале, напишале и преведувачите од МПЦ, ракописниот закон, меѓутоа во оригиналот не стои зборот закон. И тие сакаат да толкуваат дека се одесува на стариот закон. Стариот завет е стариот закон. Десте заповеди се стар закон. Нешто што денеска не важи. Тоа е мислата на поголемиот дел од христијанскиот свет денес. Меѓутоа, во целото ова послание, апостол Павле не зборува за закон. Воопшто не се споменува зборот закон тука. Туку напротив, ереста што ја проповедале некои учители во тоа време, кои што која што апостол Павле ја осудува во посланието до Колосијаните. Ако читаме кон последните стихови од втората глава, еве 20-тиот до 23-тиот стих, И така, ако вие со Христа умревте за елементите на светот, тогаш зашто се препирате како уште да живеете во светот? Значи, тоа што апостол Павле го отфрла се елементите во светот. Дали Божите закони дадени на Израел се елементите на светот. Мнозина така сака да толкуваат. Јас прочитав една протестантска книга од библиотеката во Хартланд, која што ги толкува елементите на светот, дека се тоа од закон и правилата во Стариот Завет. Луѓето сакаат да го гледаат Божиот закон, Мојсеевиот закон, Десете заповеди, Старозаветниот закон, како ли се, не, се уште не се нарекува, дека за тоа станува збор тука. Дека тоа е тоа што Христос го заковал на крстот. Дека тоа е тоа што Христос го, го укинал. Но не, тоа апостол Павле го нарекува почетоците или елементите на светот, или стихиите во постар превод, што е грчкиот збор за елемент, стихија. Потоа вели, ги цитира овие лажни учители во Колоси, не факјај, не вкусувај, не пипај. Сега може да звучи многу еврејски, нели? Може да звучи адвентистички. Но не, апостол Павле не мисли тука ниту на евреите, не мисли нито на фарисеите, не мисли значи, на никој друг тука, освен на една паганска религија. 22 стих вели, сите тие се определени за распагање, кога се управуваат според какви заповеди учење? Според човечките заповеди и учења. Значи, сето тоа што апостол Павле го набројува, сето тоа што лажните учители го проповедале кај колосјаните и пошироко, може би, во таа област, во Фригија, биле човечки заповеди и учења. И сега во тие човечки заповеди и учења, тие мешале и од еврејската религија, и од паганската религија, правеле еден така наречен синкретизам или каша попара на народен јазик, бидејќи сето тоа што го правеле, го правеле, како што вели самиот апостол, за да им се служи или да се обожуваат кои? ангелите, заради обожавање на ангелите, 18 стих. Значи, веднаш после 17-тиот, кај што се вели сето тоа е сенка на оно што доаѓа телото е Христос, никој своеволно да не ве мами со смирено мудрост и служење на ангелите. Еве, еве аереста во Колоси. Лажните учители, кривоверците во Колоси, проповедале религија која што во суштина била обожување на ангелите. Не на еден ангел, туку на ангелите, на повеќе ангели. Значи, во суштина тоа е паганство, тоа е многу божство, само што ова било едно конкретно многу божство, обожување на ангелите. Е сега, ако јховините сведоци велат дека Исус бил само ангел, пред на земјата, макар и нај, нај, нај, нај, нај, нај, ангел, ама ангел, создаден ангел, тогаш ако го обожувате Христа, што обожувате? Обожувате ангел. Обожувате создание. Значи што? И вие имате крива вера се сведоци имаат крива вера. Зошто? Бидеќи тие самите велат дека Божиот син не е ништо повеќе од создаден ангел, па спред тоа ако се обожува таков, значи се обожува ангел. Создание. Тогаш Луцифер е во право ако му завидува. Зошто па него, зошто не мене? Дај поклонете ми се и на мене. Дај обожувајте ме и мене малку. Зошто лажите учители кои што биле пагани, кои што верувале во ангелите, обожување и служење на ангелите, Во сето ова паганско толкување, те и целиот космос го толкувале како поредок во кој што владеат ангелите, и велеле дека ниту еден ангел сам за себе не може да ја има полнината на Божеството, туку Кај секој ангел, кој што бил предмет на обожување, постоела само, сам, постоел само дел од полнината на Божеството. И затоа требало да се обожуваат сите ангели, според ова лажно учење, за да на тој начин се обожува целото Божество. Кај сите има само дел, па да се обожува целото, полнината, треба да се обожуваат сите ангели. И што мисле, зашто тие, зашто овие лажни учители сега го мешали, мешали и работи од, од еврейската религија, од Мојсеевиот закон. Па и тие саботи, па и тие младини, празници, јадења, пиење и така натаму. Ако читате во дела седма глава, говорот на првиот маченик Стефан, гјаконот, архигјакон како што се нарекува во христијанска традиција. И Галатјаните трета глава, на двете места од двајца различни сведоци се кажува дека и законот на Синај, значи законот, бил даден со посредство на ангелите. псалмиста дори опишува една сцена, како мноштво ангели биле на гората Синај, кога Господ го давал законот на Израел. Меѓутоа, апостол Павле не мисли на господовите заповеди, кога ја осудува лажната наука на овие учители, туку тој децидно кажува дека се работи за човечки заповеди и учење. Епе сега, каква врска има јадење, пиење со празници? Без оглед дали се годишни празници, дали се месечни, значи младините, или седмичната сабота и другите годишни саботи заедно. Каква врска има јадење и пиење со празник? Епе, па сега и ви прашање. Што, во што можела да се состои ова лажно учење? Значи, имајќи го предвети не факјај, не вкусувај, не пипај. Вие знаете дека денеска постои традиција, не е тоа учење на православната црква или дека мора така да биде. <laughs> Тука е некоја народна традиција, не знам од кога, на Велик ден да се јаде печено јагне. Зошто? Се замислите, ако некој ви рече, што бе, вие, вие не јадете јагне за велик? И да направи цела религија тоа, па вие, па вие грешите, па вие, па вие правите греф ако не јадете јагне за велик? И тогаш апостол Павле ќе му рече, сета тоа е сенка. никаде не ве осудува што правите вие, што јадете и што пиете во врска со овие празници. Значи, луѓето измислувале свој, своја наука, човечки заповеди. Ако сакал Павле да каже дека Христос го укинал Божиот закон, така ќе напишал. Ако сакал да каже дека Исус укинал дел од тој закон, така ќе напишал. Немал тој закон што Господ го дал да го нарече човечки заповеди и човечки учење. Значи, тука се работи за нешто трето. Или може би било обратно? Штом Православната црква според апостолските канони забранува пост и во сабота и во недела. А се знае, тоа веќе се знае зошто, затоа што гностиците, кои што се наследници на оваа прва колосијанска ерес, гностицизмот се уште не се појавил во времето на апостолите, но веднаш во вториот век на, на тоа исто место, во Фригија се јавува гностицизмот, кој што исто така проповеда обожување на еони или на векови, на некои пак ангелски суштества, кои што сите заедно а, из, из, излегуваат од Божеството, и сите, во сите заедно значи, се состои полнината на Божеството, И гносиците училе дека во сабота мора да се пости. Мора да се пости, бидеќи сабота е ден на жалост, велеле гностиците. Затоа што, кога Господ го создал материалниот свет, со тоа ги затворил нашите души во овие, во овие зли тела. Значи, во паганството телото е зло. Телото е расипано. Тоа е грчка идеја. Затоа грците паганите воопшто веруваат само во спасение на душата. Телото не. Но, само во господовата наука, и, кај, и во Стариот и во Новиот Завет, телото се почитува подеднакво, како нешто што Господ го создал и како нешто што Господ го откупил. И сега секој оној кој што а Римската црква тоа го прифатила, значи во сабота да се пости. Значи, Римската црква пошла по патот, и ден денес католичката црква воопшто, пошла по патот на гностицизмот, на лажната наука. Токму за да покажат дека е тоа погрешно, И сега, многу одговараат овие, овие зборови не факеј, не вкусувај, не пипај на гностицизмот. Многу одговараат. Со други зборови, морате да постите во сабот или во некој друг празник. Мора да постите тогаш кога Господ се одморил од создавањето на светот, од создавањето на материјалниот свет. Суштината на сето тоа е обожување на ангелите. Една човечка религија, која што давала човечко, сосем тугио толкување дури и на некои господови заповеди, господовите празници конкретно. И сето тоа го мешала со паганството, односно со многобоштвото, обожувањето на ангелите. И затоа апостол Павле, пред да зборува за тоа за што зборува во втората глава, зборува за Христа како за оној во кого Отецот благоволил да се насели сета полнота. Значи, полнотата на Божеството не е во повеќе ангелски суштества, Туку, напротив, христијанството сега дава една нова слика. Во Христа, во Божиот Син, се наоѓа сета полнота на Божеството. Значи, сето она што Отецот го има во себе како Бог, сето тоа се наоѓа и во Неговиот Син. Неговиот Син не е ништо помал, не е 99% од Божеството на Бог туку сета полнота. Не само тоа, што понатаму рекол Павле, 15 стих пред тоа, тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секоје создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, Еве зашто зошто ги спомена овие престоли, господства, началства? Значи, сето оно што лажните учители велат дека треба да се обожува, сето тоа било создадено со се најмокните ангели. Од кого создадено? Од Христа. Од оној во кого се наоѓа полнината на Божеството. И тој е пред се, и се во него стои. Потоа 18 стих објаснува што значи тоа првороден, че значи, некако што го сватиле и ховините сведоци погрешно и тоа. И тој е глава на телото, односно на црквата, тој е почеток првороден од мртвите. Значи се однесува на Христовото воскресение. Како што истиот апостол ги толкува а, поточно апостол Петр ги толкува во тела 13 глава зборовите од псалмот, јас денес те родив дека се однесуваат на Христовото воскресение. Ако ја читате целата оваа прва глава од Колосијаните, ќе видите дека апостол Павле зборува за полнината на Божеството, како за битен услов за откупувањето, за простувањето на гревовите. Христос само затоа и можел да не измери, вели 20 стих, и преку него да измери се со себе. Замисля, се. Се или земно, или небесно, односно било земно, било небесно, творејки мир со крвта на неговиот крст. Само Христовата жртва има мок да направи универзално помирување, да го помери целиот свет со Бога, како што вели Павел во 2 Коринтијаните, пета глава. Затоа што во него се наоѓа полнината на Божеството. И сега, 2 глава, 9 стих. Прво во 8 што вели? Браќа, пазете се некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се подпира на што? На човечкото предание. Повторно, човечко учење. Човечка филозофија. На стихиите или елементите на светот а не на Христа. Зашто во Него, деветиот стих, во Христа, значи, што? Живее телесно сета полнота на Божеството. И сега, апостол Павле прави подоцна еден чекор повеќе и ги разоткрива кои се тие ангелски суштества кој што гностиците и лажните учители велат дека треба да се обожуваат. Кога зборува за Христовиот триумф на Голготскиот крст, кога зборува дека Исус го избришал ракописот кој што беше против нас, а тоа е нашиот долг, долгот за нашите гревови бил избришен на крстот. Не бил избришен никаков закон, ниту дел од законот. И го зеде од средина и го прикова на крстот. И тогаш, 15 стих, и откако ја зграби силата од началствата и властите, значи, споменува началства и власти, тој ги изложи јавно на срам. Замислете, За да го сватиме ова, апостол Павле се служи со една, со една илустрација, како што победникот после некоја војна во тоа време, некој генерал што извојувал победа во некоја битка, на својата е, запрежна кола, како во поворка, ги имал врзано своите поразени непријатели, како војни заробеници. И тие морали да се влечат позади него како доказ на неговиот триумф, на неговата победа. Апостол Павле ја зема таа слика и ја користи во Христовиот случај. Тој вели кога Христос умрел на крстот, тој пред целата Вселена го направил истото. Ја, ја поразил силата на демоните, значи тоа се тие началства и власти во овој свет и јавно ги изложил на позор, се вели овој превод, или на срам, односно, тие беле врзани за Христовата триумфална кола. Овие началства и власти биле поразени со Христовиот крст, што значи, Секогаш, секаде, во секоја паганска религија, кога луѓето се поклонуваат и им служат на ангели, од каде произлегувала силата на тие демони, на тие началства и власти, за да го наметнуваат сето ова робство врз луѓето. Зашто луѓето биле робови пред Христовата смрт дури и евреите, кои што биле Божи народ, кои што Господ ги ослободил, немајќи ја силата на благодатта, оние што ја немале, го чувствувале и Божиот закон како робство и како терет. Заради нашите гревови. Само заради нашите гревови сатаната и демоните може да полагаат право на нас. Тоа е исто како во едни филмови, кога некој ја продава душата на, на гјаволот, сатаната ви покажува лист, документ. А тој лист што содржи? Ги содржи вашите греови. Гјаволот полага право или власт врз нас заради нашите греови. А што представува Христовата крв? Според сонот на Мартин Лутер, представува гума за бришење на тие гревови. За бришење на тој лист, на тој ракопис. И заради тоа што е избришен тој ракопис, демоните ја загубиле силата. Ако, ако, ако ова значи укинување на Божите закони, дали демоните ќе ја загубат својата сила која Господ ќе го укине својот закон? Не, луѓето се грешници и кога се дивјаци, и кога се образовани. И кога знаат за законот, и кога не знаат за законот. Гревот живее во нив, делува преку телото во нивните страсти. Иеко тие што се без закон, без закон ќе загинат, сепак ќе загинат, затоа што и гревот и смртта царувале со векови пред законот. Совеста ќе биде оживеена со законот, но без благодатта тоа ќе го почувствува како уште поголемо робство. Само Христовата крв е таа што ја донесе вистинската слобода, а со тоа и вистинската благодат да може да се живее, значи силата да се живее еден нов живот, живот кој што е во согласно со Божијата волја против кој и Божиот закон нема никакви обвиненија. Зато што Христовата човечност, како и неговото божество, се совршени. Представуваат полнота. Се што бара Господ нас е да ја примиме Христовата полнота од неговата полнота да примаме благодат врз благодат, како што вели Јован. И само така, која ќе ја примаме таа, значи неговата праведност, неговиот живот, ние ќе го живееме тој негов живот. Без тоа, и да се трудиме, што и да се да правиме, да сакаме да правиме, најискрено да сакаме да го држиме законот, да му служиме на Бога, ние тоа нема да го направиме. Или нема да го направиме совршено. И затоа што секојаш ќе доживуваме падови, затоа што нема да биде совршено тоа нашето, ќе доживуваме, ако сме искрени во тоа, ќе доживуваме фрустрации. А ако не сме искрени, многу лесно ќе станеме лицемери. Спас и од едното и од другото представува Христовиот живот. Патот во кој што на Бога му се служи со радост и во слобода. и каде што Божите заповеди стануваат милина. Или како што вели истиот апостол, нешто што не е тешко. Бејќи Христовиот јарем е секогаш благ и лесен за носење. Нека му е фала и слава вечно. Амин.